mamacita. Esto es Dice que te llevara al cielo sin salir de la habitación. Me recompensaba Se hice salir de tu zona de confort. De ti solo me diste una probada. Inocente ando esperando tu llamada. Y no llegaba. All right, right. whoa, whoa. que la luna. Yo soy rey como líder. Ah. Es que ella tiene un movimiento diferente. Como Romeo la una propuesta indecente. El problema está en que me conteste. Y repitamos lo que hicimos el viernes. Toda la semana, tú y yo en mi cama. No te hagas la que no, que yo sé que te trama. Una probada, quedó enamorada. Y amanecimos como Becky sin pijama. Yo soy rey como líder. Que tú eres más bella, más fina que tina más Probarte fue mi cura cintura. Es más bella, más fina y más feeling, más dura y más bella. Te llegan a las estrellas, tú me dejas en la luna. Oh, oh, oh, quiere mamá, quiere flama, solo llama porque quiere más duro. Hay que manda cintura. Quiere mamá, quiere flama, solo llama porque quiere más duro. Hasta que se caiga es que a ninguna monto en Ferrari, mami. Mira, no he vuelto a salir de party. Prefiero mi cama con tu body. Viendo Netflix y fumando Mari. Es, que contigo todo se siente más rico. Empezando más por tus besitos. Te cumple con todos los requisitos. Si no has entendido, te lo explico. Dijiste que te llevara al cielo sin salir de la habitación. Me recompensabas, te hice salir de tu zona de confort. De ti solo me diste una probada. Inocente ando esperando tu llamada. Y no llegaba. Tú, tú, tú eres más bella, más fina que latina, más dura. Probarte fue mi cura. Hay que la cintura. Es más bella, más fina y más feeling, más dura y más bella. Te llevé a las estrellas. Tú me dejas en la luna. wow, wow. Oh, oh. que sepa. Black Angels, el cáncer, tenso bitch. Dice chestón, chestón, chestón. Díselo chest. Chest. Farcero poniendo a bailar a todas las mamacitas. Raycon y Maluma. Lo que todos querían, lo que todos esperaban. Raycon. Maluma.